Դուբայում անցկացվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնական մրցամարտում աշխարհի չեմպիոն 31-ամյա նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը երկրորդ հաղթանակը տարավ Տիտղոսի հավակնորդ 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նեպոմնիասչիի նկատմամբ ընդհանուր հաշիվը դարձնելով 5-3։ Կարլսենն առավելության է հասել նաև 6-րդ պարտիայում։ Մյուս պարտիաներն ավարտվել են ոչ ոքի։ Հաջորդ պարտիան տեղի կունենա դեկտեմբերի 7-ին։ Մինչև դեկտեմբերի 14-ը կանցկացվի 14 դասական պարտիա։ Հավասար հաշվի դեպքում դեկտեմբերի 15-ին կանցկացվի արագ շախմատի 4 պարտիա հաղթողը կստանա 1.2 միլիոն եվրո, թայբրեյքում 1.1 միլիոն եվրո, պարտվողը 800 հազար եվրո, թայբրեյքում 900 հազար։ Անգլիայի առաջնության 15-րդ տուրում Մանչեսթեր Յունայթեդը տանը մրցեց Լոնդոնյան Crystal Palace-ի հետ։ Գերմանացի Ռալֆ Ռանգնիկի նորամուտը Մանչեսթեր Յունայթեդի գլխավոր մարզչի պաշտոնում հաղթական էր։ 77-րդ րոպեին անգլիացի հարձակվող Մեյսոն Գրինվուդի փոխանցումից հետո աչքի ընկավ բրազիլացի կիսապաշտպան Ֆրեդը։ Տոտենհեմը իտալացի Անտոնիո Կոնտեի գլխավորությամբ ընդունեց վերջին տեղում ընթացող Նորվիչ Սիթիին եւ առավելության հասավ 3-0 հաշվով։ Գոլի հեղինակ դարձան բրազիլացի կիսապաշտպան Լուկաս Մոուրան, Կոլումբա գյուղացի պաշտպան Դավինսոն Սանչեսը եւ հարավկորեացի հարձակվող Սոն Խինմինը։ Տոտենհեմը 14 խաղից հետո 25 միավորով 5-րդն է, Մանչեսթեր Յունայթեդը 15 խաղում վաստակել է 24 միավոր եւ 6-րդն է։ Իսպանիայի առաջնության 16-րդ տուրում Մադրիդի Ռեալը հյուրընկալվեց Ռեալ Սոսեյդադին։ Իտալացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմն առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ 47-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց բրազիլացի հարձակվող Վինիսիուս Ժունիորը։ 10 րոպե անց Լուկա Յովիչը կրկնապատկեց երկհայական թիմի առավելությունը։ Ռեալը 39 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ 8 միավոր առաջ է երկրորդ տեղում ընթացող Սևիլիեից, որը մեկ հանդիպում քիչ է անցկացրել։ Ռեալ Սոսեյդադը 5-րդն է 29 միավորով։ Ֆրանսիայի առաջնության 17-րդ տուրում ՊՍԺ-ն մրցակցի խաղադաշտում ընդունեց Լանսին։ Արգենտինացի Մաուրիսիո Պոչետինոյի գլխավորած թիմը բավարարվեց 1-1 ոչ ոքի արդյունքով։ Դաշտի տերերը 62-րդ րոպեին առաջանցան հաշվի մեջ։ ՊՍԺ-ին պարտությունից փրկեց հոլանդացի կիսապաշտպան Ժորժինյո Վեյնալդումի գոլը ավելացված ժամանակում։ Գոլային փոխանցումը կատարեց ֆրանսիացի հարձակվող Կիլիան Մբապեն։ ՊՍԺ-ն 42 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, երկրորդ տեղում ընթացող Մարսելը 16 խաղում վաստակել է 29 միավոր։ Լանսի 5-րդն է 27 միավորով։ Թենիսի Ռուսաստանի հավաքականը պատմության մեջ երրորդ անգամ նվաճեց Դևիսի գավաթը աշխարհի ոչ պաշտոնական թիմային առաջնության հաղթողի կոչումը։ Մադրիդում տեղի ունեցած եզրափակում ռուսները մրցեցին Խորվաթիայի թիմի հետ եւ առավելության հասան մենախաղի երկու հանդիպման արդյունքով 2-0 հաշվով։ Անդրեյ Ռուբլյովը 6-4, 7-6 հաշվով պարտության մատնեց Բորնե Գոյոյին, Դանիել Մեդվեդևը 7-6, 6-2 հաշվով ուժեղ էր Մարին Չիլիչից։ Ռուսաստանի հավաքականում գավաթակեր դարձան նաեւ Կարան Խաչանովը, Ասլան Սվետլան Կարացևը եւ Եվգենի Դոնսկիևը։ Ռուսաստանի հավաքական Դևիսի գավաթը նվաճել է 2002 եւ 2006 թվականներին։ Մեծ սաղավարտի մրցաշարի 20-ակի հաղթող սերբ թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը 350-րդ շաբաթը սկսեց աշխարհի առաջին ռակետի կարգավիճակով։ Ավելի վաղ Ջոկովիչը 7-րդ անգամ ստացել էր տարվա առաջին ռակետի գավաթը գերազանցելով ամերիկացի Փիթի Սամփրասի ռեկորդը։ Այս տարի Ջոկովիչը գերազանցել է նաև մեծ սաղավարտի մրցաշարի 20-ակի հաղթող շվեյցարացի Ռոջեր Ֆեդերերի ռեկորդը 310 շաբաթ առաջին ռակետի դերում։